Señores pasajeros, abróchense los cinturones que estamos pronto a aterrizar. ¿Saben dónde? En zona de recate. ¡Ey! Esto del barrio para el barrio y. ¡Lola Oushi! Sí, sí, Lola Oushi. Seamos para el y copamos la pista, banda de champeta en el VIP sin cinta, 6 de la mañana, quieren saber lo que hicimos. Llegamos para el bar y copamos la pista, banda de champeta. ¿En serio vos seguís saliendo con ese gato? Yo entro la disco con mi banda y a tu novio lo hacemos correr el tip Se cree piola y regil. Él bajando nudo, yo bajando esquivo. Trae a tus amigas una jarra y un espi. Que con su peli no compro ni ahí. Él prendiendo véngala y yo re mentira colgala. En busca de una turra mala le cortamos la ala. Al oro ese sí se regala. Y a tu guacha sí se para el party, copamos la pista, banda de champeta en el lip sin cinta, 6 de la mañana, borramos cinta, tu guacha nuestra mesa y fotito para el Insta. Llegamos para el party, copamos la pista, banda de champeta en el lip sin cinta, 6 de la mañana, borramos cinta, tu guacha nuestra mesa y fotito para el Insta, con Paco y el Beta, pa' que mueva la combi con Plum.